Oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh Endi birodarlarimizdan muftiy Zarning ma'ruzasini birgalikda tinglaymiz. Jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله Brotherler, ixlos to'g'risi dars o'tilgan bo'lsa kerak oldin ham. Lekin men ba'zi hayotiy tajribalarni aytib o'taman inshaalloh sizlarga. Mana Alloh taolo Qur'onda marhamat qilyaptiki, bandalarga buyruq bo'lmagan ibodat qilishga magar ixlos bilan ixlos bilan ibodat qilishga buyurilgan emas ixlos bo'lmasa shu ibodatni hech qanday foydasi yo'q shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham aytyaptilarki innamal amalu bin amallar niyat bilan hisoblanadi niyat to'g'ri bo'lsa amal qabul bo'ladi niyat to'g'ri bo'lmasa amal qabul bo'lmaydi amal degan ham solih amallar yomon amallarga niyat kerak emas masalan ba'zilar aytadi-ku e behijob yursa nima bo'ldi ayollar qalblarimiz toza dedi Shuna gaplarni eshitganmisizlar niyatimiz to'g'ri dedi unga niyat kerak emas yomon amallarga yomon amal o'zi yomon-ku bu yerda niyat masalasi bu solih amallarga bo'lyapti innamal a'mal ay al amalus soliha solih amallar niyatga qarab bo'ladi niyat to'g'ri bo'lsa ajr oladi niyat to'g'ri bo'lmasa ajr olmaydi balki azob bo'lishi mumkin va innama likulli imri'in ma nawa har odamga niyat qilgan narsa beriladi فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله الله va uni rasuli uchun hijrat qilgan bo'lsa uni hijratda to'g'ri va haqiqiy hijrat bo'ladi kimki dunyo uchun hijrat qilgan bo'lsa ya biron ayolni nikohga olish uchun hijrat qilgan bo'lsa fa hijratu ila ma hajara ilayhi uni hijrati dunyo uchun hijrat bo'ladi uni hijrati o'sha ayol uchun hijrat bo'ladi uni hijrati u haqiqiy hijrat emas payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'ralganki jahannamga eng birinchi kiradigan odamlar kimlar bo'ladi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 3 toifani, 3 kishini sanab aytganlar. Birinchi shahid. Jahannamga kiradi. Ikkinchi olim, qori. Uchinchi sahi. Shahid Alloh taolaning oldiga keltiriladi. keyin alloh taolo buyruq qiladiki olib ketinglar jahannamga tashlavringlar lekin u shahid aytadiki ey olloh sen uchun jang qilganman hattoki shahid bo'lganman qatl bo'lganman alloh taolo aytadiki kazabta yolg'on gapirding qotalta liyuqala jariun siz faqat shu uchun urishdingizki Rasa bahodir odam ekan bu, rasa qahramon odam ekan bu, shijoatli odam ekan bu, shu laqablar uchun, maqtash uchun urush qilgansiz. Faqat qiyla. Va bo'ldi u. Odamlar sizni sizni dunyoda maqtagan ham, cdlar ham chiqarilgan, disklarda ham chiqarilgan. Bo'ldi, dunyoda bo'ldi u ish, tugadi. Fa umira bihi fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Alloh taolo tomonidan buyruq bo'ladi, farishtalar uni tortib olib ketib jahannamga tashlaveradi. Shuning uchun har amalni boshlanishda niyatni to'g'rilashga ahli ilmlar tavsiya qiladi. Mana Sahih sitta Buxoriy, Tirmiziy, Muslim shu kitoblar niyat hadislar bilan boshlanadi. Nimaga? Niyat to'g'ri bo'lish kerakda birinchi. Bu niyat bugun to'g'rilab qo'ysak, u kifoya qilmaydi. Har kun to'g'rilash kerak. Har lahzada to'g'rilab turish kerak. Zeraki inson zaif ekan. Hozir men sizlarga hayotiy bitta voqeani aytaman. Inson zaif ekan. Shayton o'zini nishini mo'min kishining qalbiga qaratib turadi. Qaratib turadi. Qachonki mo'min kishi g'afil bo'lsa, tiq uradi. Bir lahzaga g'afil bo'lsa ham tiq uradi. Agar uni g'aflati kuchayib ketsa, uradi, uradi, uradi, uradi, uradi, hattoki uni qalbi qorayib ketadi. Undan keyin o'sha qalb haq gapni qabul qilmaydi, nasihatni qabul qilmaydi, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun qorayib ketadi hech narsani tushunmaydi nauzu billah shu daraja shu darajagacha boradiki makka mushriklarda bo'lmagan kufrni qabul qiladi alloh yo'q dedi nauzu billah Mu'min kishi musulmon oilada tug'ilgan bola g'aflat g'aflat g'aflat g'aflatga borib borib oxir shu darajagacha boradi nauzubillah alloh saqlasin alloh taolo kechirsin shu darajaga boradi shuning uchun har kun har lahzada niyatlarimizni to'g'rilab to'g'rilab turishimiz kerak hijrat qildim alloh uchun ey alloh qabul qilgin ey alloh qabul qilgin har vaqt shu nima nafsimizni hisob kitob qilib turishimiz kerak er xotin fidoilikka chiqdi karachiga qaysi qomda bo'lgan aytmayman nimaga o'sha qomda bo'lgan birodarlar bor berdi karachiga bordi endi tasavvur qilinglarda bular kufr diyoridan chiqqan birodarlar o'sha rossiya tomonidan kelgan musulmon bo'ldi vallohu alam oldin musulmon bo'lganmi bo'lmaganmi bilmayman rossiya tomonidan kelgan hijrat qildi ta'lim oldi shu mintaqalarda qiyinchilikda yashadi undan keyin karachiga ketdi fidoilik qilamiz deb birodarlarga murojaat qildi ular pokistonlik birodarlargada pokiston tahrikki murojaat qilindi undan keyin ularni olib ketdi ular er xotinni olib ketish oson emas Hop, kitib ularga bu yerda ta'lim berilgan endi ko'p ishlar bo'lgan. Fidoilik qilamiz, fidoilik qilamiz, ko'pchilikni o'rgan. Hadafga bordilar. Hadafni oldida turibdi ikkilasi. Mashina bilan. To'la mashina mavoddan to'la. Tasavvur qilinglarda Karachi'da shaharda hadafni oldida turibdi. Telefon qildi Ansorga. keling dedi e birodir qanday boraman men dushman-ku 10 minut 20 minut yarim soat o'tib ketdi na mashina portalaydi. na hech narsa bo'ladi oxir shu ansor majbur bo'lib bordi dushmanning ichiga mototsikl bilan kirdi ular fidoi bu ham fidoi bo'lib ketyapti hozir endi nima qilsin Ansor degan shunaqa bo'ladi-da. Kirdi. Kirib so'radi, nimaga fidoilik qilmayapsizlar? Dedi shu potaqi yaxshi ishlamayapti. Yaxshi emas, bu nam tortgan potaqi unaqa bunaqa degan. Undan keyin aytdik, orqada 6 ta potaqi turibdi yana. O'linglar, hammasini bosinglar. Bittasi portalaydi inshaalloh. undan keyin er aytdiki to'g'ri gap shuki biz hozir bu yerdan ketmoqchimiz keyin gaplashamiz degan aytdi birodar sizlarni bu yerga olib kirish bizga musibat bo'ldi hozir olib chiqish qanday bo'ladi de yo'q olib chiqasan ansorda endi bechora baloga tushganda olib chiqdi Dushmanning ichidan ularni olib chiqdi undan keyin aytadiki biz fidoyilik qilmaymiz niyat o'zgarishini ko'ryapsizlarmi niyat o'zgardi undan keyin u aytadi allohu akbar qanday bo'lar ekan sizlarni qayerga olib boraman shu mashinani qayerga tiqaman hozir undan keyin bularni dengiz bo'yiga olib ketdi karachida katta dengiz bor okean bilasizlar o'sha yerga rosa cho'ntirdi yarim soatcha ey birodarlar shuncha qiyin qiynaldik sizlar uchun hadafga olib bordik alloh uchun qilinglar shunaqa qilmanglar rasvo qilmanglar musulmonlarni deb rosa nasihat qildi er xotin yo'q deb turib oldi undan keyin ketdilar shaharga yana kirdi yani bir narsa qiladi-da, kattalarga topshirib yuboradi qaytaradi bir narsa qiladi uchta ansor ikkita fidoyilar yana bitta fidoi bor deydi vallohu alam uch kishi fidoi, uch kishi ansor shunaqada mashinada ketyapti polislar to'xtatdi orqada endi fidoyilar o'tiribdi hamma narsa bilan qanday to'xtaydi yana gazini qo'shdi u keyin pulis orqada tushdi Polis orqada tushsa ular asfaltdan boshqa asfalt bilan yana bitta yo'l bo'ladi-ku kichkinaroq servis road deymiz biz piyodalar uchun o'shanga kirdi mashina qo'rqib o'sha tomonga kirib ketdi Orqada polis kelyapti. Ikkita polis mototsiklda. Borsa oldini devor ekan. Yo'l yo'q. O'sha yerda to'xtadi mashina. Endi qanday boradi? Polis keldi. Ular ikki kishi ansor, uchta fidoi. Ikkita erkak, bitta xotinda. Er xotin bor, bitta yana qo'shimcha nima bor, birodir bor. Polis so'rayapti. Nimaga to'xtamadinglar? Yo'q, kasallar bor bizda, unaqa, una ayollar bor, una. Yo'q, tekshiramiz dedi biz. Qanday tekshirasiz? Ayollarga ayollarni nima tekshirasiz? Paranjada turibdi-da fidoylar ham. Shu gap bo'layotgan edi, paq portladi mashina. Fidoylar ham ketdi. Ansorlar ham ketdi. ishlar ham ketdi. Hadaf ham qoldi. O'sha ansorlar endi mukammal dokumentlarni yuradi-ku. O'sha yerda hamma narsasi bor, turibdi dokumentlar, turibdi. Ularning dokumentlari chiqdi. Nima ular mashinani tashqarida? Mashinadan tashqari ular, ansorlar. Shuning uchun ularni dokumentlari nimalari salomat qolganda jasadlari ham. o'sha dokument orqali adres orqali uyga borildi uydan ular ansonlarni aka ukalarni ko'pchilikni ushlab olib ketdi birodarlar darslarimiz hayotiy bo'lishi kerak tirik mana shu hadisni sizlarga aytdik undan keyin tirik misolni sizlarga aytdik hadafga borildi shu inkor fidoyilikdan inkorlik inkor qilish va ajal bitishni ortasida faqat 2 soat bo'lgan. Shuncha ishlar bu 2 soatning ichida bo'lgan. O'sha yerda inkor qildi, undan keyin sherga kelib mashina portladi, 2-3 soatni orasida bo'lgan shu ishlar. Faqat 3 soat hayot qolgan edi-da dunyodan. Lekin niyat buzilganligi uchun shuna katta fidoilikka, saodatga erishmay qoldi. Shuning uchun birodarlar, har lahza, har vaqt biz niyatlarimizni to'g'rilab turishimiz kerak. Ya'ni 2011-yil milodiyda bo'lgan shu voqea. Ozgina niyat buzilishi bilan shuncha musibatlar, musib balolarga qoldi mujohidlar. Ikta ansor ham ketdi, o'zilar ham ketdi. Undan keyin ularni uydagilar oilalarga hammalarga mushkulot bo'ldi qancha odamlar ushlandi shuning uchun birodarlar har doim biz niyatlarimizni tekshirib tekshirib turishimiz kerak to'g'rilab to'g'rilab turishimiz kerak shu birinchi masala bo'ldi ya'ni niyat masalasi yaxshimi to'g'rilab qo'yinglar alloh taolo niyatlarimizni to'g'rilab qo'ysin alhamdulillah sizlar ham biz ham hammamiz hijrat qilib ota onadan uzoq bo'lib opa singil hammalarni tashab keldik faqat nimaga alloh uchun kelganmizda allohning rizosi rizoligi uchun kelganmiz yana bitta narsani sizlarga aytaman men aytyapmanki darslarimiz hayotiy tirik dars bo'ladi birodar Agar siz bitta imtihondan salomat chiqsangiz, shu bir marta salomat chiqishingiz zamonat bermaydi. Garantiya bermaydi ki siz oxirgacha ham shunaqa bo'lasiz. Shuni garantiyasi yo'q. Jamoatimizda ko'p fitnalar bo'lgan deymiz har doim sizlarga. U fitnalarni kim qildi? putin kelmagan ko'p yerga obama ya bush kelmagan ko'p yerga menga o'xshab sizlarga o'xshab birodarlar kelganda kelib niyatlari buzilib fitna qilganda ular tashqaridan kelmagan o'zimizdan bo'lgan ular shuning uchun birodarlar niyatlar rasa xatarlik mavzu bu rasa xatarlik masala bu buzilishga hech vaqt olmaydi. Daf'atan o'zgarib ketadi inson. 10 yil birga yurgandan keyin ham o'zgaradi. Hamma ma'lumotlarni bilgandan keyin, sirlarni bilgandan keyin sotilib ketadi. Nauzu billahi min zalik. Niyat masalasi shunaqa xatarlik, birodirlar. qori aka tohirjon rahimaulloh aytadilarki niyatingiz buzildimi alloh taolo urib chiqarib yuboradi seni shu yo'ldan Jihad maydon bu dengizga o'xshaydi Shuna katta dengizda agar shuncha kichkina 1 santimetrlik 1 santimetrlik bitta baliq ulib qolsa dengiz uni chiqarib qo'yadi qo'ymaydi nimaga dengizda faqat tirik hayvonlar yashab oladi suvga qarshilik qilishni biladigan hayvon yashab oladi biz ham agar shu zamonada shu asrda bo'layotgan fitnalarga qarshilikni qilishni bilib olsak qarshilikni qilib olsak biz shu jihod dengizda yashashga muvaffaq bo'larmiz inshaalloh. Lekin agar niyatlarimiz buzilsa nauzu billah, ruhiyatlarimiz o'lsa nauzu billah, ma'naviyatlarimiz, iymonimiz pasayib ketsa nauzu billah, undan keyin shu jihod dengiz nauzu billah Alloh saqlasin bizni chiqarib yuboradi. Qo'lilmaymiz. Shuning uchun niyatlarimizni to'g'rilab, tirik mu'minga o'xshab yashaylik. Fitnalar kelyaptimi? Fitnalarga qarshi yuraylik. O'sha fitnalar bilan bo'yib, o'sha fitnalar bilan aralashib, o'zimiz ham o'sha tomonga ketib qolmaylik. Har xil fitnalarga mu'min kishi ro'baro keladi. Va Alloh taolo yozgan narsa bu. Har xil fitnalarga duch keladi inson, mu'min. Astaizu billah ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Oya odamlar shuni gumon qildiki, ular amanna iymon keltirdik degandan keyin qo'yib o'riladimi? va hum la yuftanun ular imtihonlanmaydimi? Yo'q. Ular imtihonlanadi. Fitnalanadi. Fitna ya'ni imtihonlanadi. Fitnalarga ro'bru keladi ular. Wa laqad fatanna allazina min qablihim. Biz bulardan oldin o'tgan ummatlarni ham imtihon qilganmiz. Nimaga? فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِب۪ينَ Sodiqlarni bilish uchun, koziblarni bilish uchun imtihon qilganmiz. Ya'ni shu imtihonlar, shu fitnalar mumin kishini bilish uchun bo'ladi. Sodiq kim, kozib kim, shu narsalarni shu bilish uchun Alloh Teala imtihon qiladi. fitnalarga ro'buruk keladi inson. Lekin kimki shu fitnalarga qarshi kurashib yursa, Allohning izni bilan inshaalloh u tirik qoladi. Uni dengiz chiqarmaydi. Lekin birodarlar, bu hamma narsa niyat orqali bo'ladi. Niyatingiz buzildimi? Bo'ldi. Allah Taala chiqarib yuboradi am hasiballazina fi qulubihim marad allan yukhrijallohu adg'anahum qalblarda maraz borlar shunaqa deb гумон qiladimi ki alloh taolo ularning g'inalarini ularning qalbida турган marazlarni chiqarmaydimi yo'q alloh taolo chiqaradi bir haftadan keyin, bir oydan keyin, bir yildan keyin, 10 yildan keyin ham Alloh taolo o'sha marrazlarni chiqaradi. Bu Qur'on bu. Qur'onda Alloh taolo aytibdi. Agar maraz bo'lsa, Alloh taolo u qalbidan uni chiqaradi. Shuning uchun birodirlar, niyatni to'g'rilab qo'yinglar. Niyatni toza qilinglar, toza. undan xafa bundan xafa unga kelishmaslik bunga kelishmaslik qalbida gaplar qop ketyapti g'ilg'ishlar nimalar g'iynalar qop ketyapti unaqa bo'lsa bo'lmaydi uzoqqa borilmaysizlar tushunyapsizlarmi uzoqqa borilmaysizlar agar shunaqa bo'lsa toza bo'lib yursizlar, inshaalloh borib olasizlar har qatl bo'ladigan odam shahid emas birodirlar. jang maydonida jihad maydonida qatl etilayotgan har odam shahid emas niyat to'g'ri bo'lmasa u shahid bo'lmaydi ko'rinishda shahid bo'lish mumkin janoza ham o'qiladi shahid deb e'lon ham qilinadi lekin u shahid emas nimaga deysangiz niyat to'g'ri bo'lmaslik mumkindi. niyatlarimizni to'g'rilaylik alhamdulillah hijratga chiqqanmiz Aidat, jihad shu solih amallar bilan mashg'ul bo'lganmiz mashg'ul bo'ldik niyatlarimiz to'g'ri bo'lsin. Sizlar ko'p narsalarni bilmaysizlar hozir. Ko'p narsalarni bilmaysizlar. Jamoatning darvozasida turibsizlar hozir sizlar. Balki agar aytsamki, darajada turibsizlar. Darajadan ko'rib turibsizlar. Ey, fulonchi bor ekan, fulonchi bor ekan. lekin ertaga mukammal kirib ketasizlar inshaalloh. Undan keyin har xil narsalar sizlarga ko'rinadi. Ayblar, xatolar, kamchiliklar, unaqalar, bunaqalar, shu narsalar sizlarni niyatlarni buzib qo'ymasin. Tushunyapsizlarmi? Shu narsalar sizlarning niyatlarini buzib qo'ymasin. Niyatlaringiz i'loyi kalimatulloh bo'lgan, Allohning diniga xizmat bo'lgan, Allohning dinini ko'tarish bo'lgan o'sha niyat bilan yurib turinglar. Fulonchi unaqa qilyapti, pistonchi unaqa qilyapti, shu narsalar sizlarga ta'sir qilmasin. Shu narsalar sizlarga asar o'tkazmasin. Fulon guruh shunaqa deyapti, fulon jamoat shunaqa deyapti, biz nimaga shunaqa bo'lyapmiz? Unaqa buna gaplar niyatdan bizni adashtirib qo'ymasin. Niyat o'sha bo'lish kerak. Alloh uchun chiqqanman. Allohning kalimasi oliy bo'lsin deb chiqqanman. Oliy shahodatga erishay deb chiqqanman. Bo'ldi shu narsalarda adashib ketmaslik kerak odam. Bu birinchi masala, lekin bu masala rasa xatarlik masala. Shu uchun men qancha gapirsam shu mavzuda u itarlik emas. Lekin xulosasi shuki, har kun, har lahzada niyatlarimizni to'g'rilab qo'yaylik. Tekshiraylik har lahzada. Hozir sizlar yangi mujohidsizlar. Lekin rasa katta-katta masalalarga duch kelasizlar. Mansab, mashina, qo'mondonlik, una buna rasa ko'p narsalar bor. nimaga Jihad yo'l odamni aziz qiladi ko'taradi menga o'xshab bir kamina odamni ham ko'tarib qo'yadi pastkash odamni ham ko'tarib qo'yadi undan keyin u rasa imtihonlarga duch keladi mansabga muhabbat meni atrofimda shuncha shuncha hozir boshlar yursin menga mashina berilsin menga unaqa bo'lsin bunaqa bo'lsin shu narsalar uzuzi chiqadi uni qalbidan ham chiqadi tildan ham chiqadi o'shanda niyatlarimiz buzilib ketmasin birodirlar. tushunyapsizlarmi ko'p ishlar bor sizlarning oldida hozir o'sha ishlar sizlarga topshirilganda niyatlaringiz buzilib ketmasin birodirlar. Men qizg'anib gapiryapman sizlarga. Ko'rganman, ko'p ko'rganman. Farishtaga o'xshaydigan birodirlar xiyonat qilib ketganini ham ko'rganman. Biz bilan hamsangar va ham dastarxon va ham fikr bo'lgan birodarlar bugun Eronda samosa sotib yuribdi, ularni ham bilaman. Shvetsiyada, Shvetsiyada, Yevropa boshqa davlatlarda kofirlarga qullik qilib yurganlarni ham bilaman. Ba'zilarini taniman, ba'zilarini ko'rganman, ba'zilarini ko'rmaganman. Ular hijrat qilgan, e'dodni ko'rgan, jihad qilgan, ribot qilgan, qitol qilgan, hamma narsani qilganlar. Undan keyin ketib qolganlar. Men sizlarga qizg'anyapman, birodarlar. Niyatlaringiz buzilib ketmasin. Ming marta takror qilsam ham shu so'zimni aytarlikmas deb bilaman. Shuning uchun aytayapmanki, har kim o'zini ustida ishlasin. Har lahzada, har daqiqada ko'rsin, e, men niyatim o'zgarib ketmayaptimi? Tushunyapsizlarmi, birodarlar? Jahannamda hmm. birinchi bo'lib kiradigan odam kim bo'ldi? Shahid. Shahid qanday bo'ladi odam? Shunaqa ko'p mashaqqatlarni ko'radiki, endi sizlar ham ko'rasizlar shu mashaqqatlarni. Alloh taolo yengil qilsin. Alloh taolo afiyat bersin. Alloh taolo shu musulmon ummatga zafar bersin, futuhatlarni bersin. Lekin biz siz turgan zamonada biz rasa qiyinchilik vaqtda turganmiz. Rasa qiyin vaqtda turganmiz. Hamma tomonda tufonlar, musibatlar, mashaqqatlar bizni kutib turibdi shuna. Uvrab turibdi bizni. u shahid bo'lgan jahannamga kiritishga kiritilishga buyruq bo'lgan odam ham tog'ma-tog' yurganda va ham sovuq kunlarni ko'rgan bo'lsa kerak. va ham qishlarda musibatlarda yurgan bo'lsa kerak. Uni boshidan bombalar tushgan bo'lsa kerak. Undan kim bo'lib shahid bo'lganda u? Ya'ni dunyo lazzatlar, dunyo manfaatlaridan uzoq bo'lib yurganda u. Dunyo dunyo lazzatlar, dunyo foydalarini ko'rmaganda u. Undan keyin shahid bo'lgan. O'lgan Allohning yo'lida. Lekin niyat to'g'ri bo'lmagan. Xasirat dunyo va oxira bo'ldi. Dunyo lazzatlaridan ham qoldi. dunyo manfaatlaridan ham qoldi. Evropalik, Amerikaliklarning hayot mazasidan qoldi. Arabistonlik ya boshqa davlatlarda maza qilib yashayotgan odamlarning lazzatlaridan qoldi. Tog'larda tog'ma-tog' yurdi, qorlarda yurdi, issiq, sovuq hamma hamma narsaga sabr qildi. Dunyo mashaqqatda qoldi-da u. Wal oxira oxiratdan ziyonkor bo'ldi. Niyatlari to'g'ri bo'lmaganligi uchun dunyo lazzatlardan ham qoldi, oxirat jannatlardan ham qoldi. Zalika huval khusranul mubin. Bu oshkor ziyondir. Undan ko'ra o'sha kofir yaxshi-ku. Dunyo lazzatlarida mazza qilib yuribdi, oxiratga jahannam, oxiratda jahannamga kiradi. lekin bu dunyoda ham musibatda bo'lgan, oxiratga ham jahannamga bo'lgan. Birodarlar, Alloh taolaning niyatlarimizni to'g'rilab qo'ysin. Dunyoviy mushkilotlar, mashaqqatlar niyatlarimizni buzib qo'ymasin. Shu gaplar to'g'rimi? Yolg'on gapirdimmi? Noto'g'ri gapirmadimmi? Oshkor gaplar, birodarlar. shuning uchun niyat degan unaqa oson emas birodarlar niyat katta mavzu bu agar buni gapirsam rosa ko'p gapirishimiz kerak lekin hayoti dars bo'layotganligi uchun sizlarga shunaqa mayda chuyda ko'rinyapti shekilli sizlarga shu masalalar hozir e darsda muftiy ustoz shunaqa ko'p gapiradimi mayda chuyda masalalar mayda chuyda masala emas bu shu masalalarga ro'bro kelasizlar Ro'bro bo'lasizlar shu masalalarga dush kelasizlar birodarlar shu masalalar shu qiyinchilik shu mashaqqat kunlar sizlarning niyatlarini buzib qo'ymasin moli davlat uchun emas mansab uchun emas mashina uchun emas hozir boshlar meni atrofimda yurish uchun emas men faqat va faqat allohga qul bo'lib allohning dinini oliy qilaman deb chiqqanman ey Alloh niyatimni buzib qo'ymagin deb har kun duo qilinglar. Har lahza Alloh taoladan so'rab turinglar. Biz zaifmiz. 10 yil, 15 yil bizga bir biz bilan birga bo'lib bizne tashab ketgan nomardlarni ko'rganmiz. Alloh Allah meni mini sizlarni ulardan qilmasin. Bu niyat masala. Innamal a'malu bin niyyat. amallar hammasi niyat bilan bog'langandir. Kimni hijrati Alloh va uni rasuli uchun bo'lgan bo'lsa, u haqiqiy muhojirdir. Agar dunyo uchun ya xotin olish uchun, nikoh qilish uchun hijrat qilgan bo'lsa, uni hijrati o'sha maqsad uchundir. Shuning uchun birodarlar, katta niyat qilib yuringlar. Rossiyani fath qilamiz. Moskvani uramiz, buzamiz, pachani chiqaramiz. Washington, Londonni uramiz, fath qilamiz degan niyat bilan yuraylik. Bizga mushkil bo'lish mumkin, lekin Allohga hech narsa emas. Ular bir pashshaga o'xshamaydi Allohning oldida ular. Faqat walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Alloh taolo sizlarni, mu'minlarni va kofirlarni bir birga qarshi urushtirib imtihon qilyapti faqat. Bo'lmasa Alloh taolaga hech mushkilot yo'q. Katta niyat bilan oliy janob bo'lish bo'lib yuraylik. Katta niyat bilan yuraylik. Agar niyatimiz katta bo'lsa, inshaalloh shu mayda-chuyda mashaqqatlar, qiyinchiliklar bizni inshaalloh buzilmaydi. kimki 100 kilometr yuraman deb niyat qilsa, u 95 kilometr yurgandan keyin charchaydi. Kimki 10 kilometr deb yura 10 kilometr yuraman deb niyat qilsa, u 2 kilometr yurgandan keyin charchaydi. Bo'ldi. Shu uzoq yurishga niyat qilib olinglar. Tushunyapsizlarmi? Alloh qulim. Alloh qulim. hijrat jihad jamoatga nima yetsin azizlikda sadoqatga nima yetsin hijrat jihad jamoatga nima yetsin azizlikda sadoqatga nima yetsin vafodorlar maqsad murod ketsin bu ne'matga noshukurlar Ölüp ketsin bu ne'matga noshukurlar Ölüp ketsin Asan emas iken do'stlar jannat yo'li jannat jamoatning ustidadir kulu Allah kulu Ason emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Allah kulu Allah kulu hushyor bo'ling umr tizde, o'tib yetar ixlos bilan kam amal ham bizga yetar hushyor bo'ling umr tezda o'tib ketar ixlos bilan kam amal ham bizga yetar buyuk ishlar bilan ixlos topilmasa Gözü açılməsin zandayım Haq ölməsəm Gözü açılməsin zandayım Haq ölməsəm Asalimə sikən dostlar Cənnət yolu Şu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Allah subhanahu va taala'dan. eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jannatun jamoatning ustidadir Alloh qo'li. Alloh qo'li.